بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين أما بعد سيبو يكمين درس دروس شمائل رسول الله عليه الصلاة والسلام سی و نهمین باب امام ترمزی رحمه الله و اسکن فسیح جناته میگوید باب ما جاء فی نوم رسول الله صلی الله علیه و سلم اون چیزی که در مورد خواب رسول الله علیه السلام اومده احادیثی که در مورد خواب اومده اولا قبل از اینکه بریم وارد احادیث بشیم باید بدونیم خواب نعمته و الله هم جل و علا در قرآن از خواب به عنوان یک نشانه از عظمت خودش یاد میکنه یک نشانه از عظمت خودش یاد میکنه همونطور که الله جل و علا در سوره روم میگوید و من آیاته و من آیاته منامکم باللیل و النهار و من آیاته از یعنی از نشانه هایی که دلالت بر وحدانیت الله جل و علا داره خوابه ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ها نشانه هست برای اونایی که میشنون و دقت میکنن در این نعمت های الله جل و علا بر خلقش نعمت خود خواب و نعمت اون رؤیاها و خواب هایی که انسان میبینه بازم اونها هم نشانه هایی هستن بر وحدانیت الله جل و علا همچنین این خواب یک رحمتیه نعمتی هست که الله جل و علا داده تا اینکه بندگان مشمول رحمتش بشن چنانچه الله جل و علا میگه و من رحمتی جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ومن من جعل لكم الليل والنهار از رحمتش الله جل و علا این بوده که شب و روز را قرار بده که خصوصا شب برای سکونتمون برای اینکه بخوابیم ولتبتغوا من فضله و روزم برای کار و کاسبی و لعلکم تشکرون همه اینها موجب شکرن اگر انسان بیاد داشته باشه این نعمتی که الله جل و علا بهش داده خواب نعمتی از نعمتهای الله جل و علا رحمتی از رحمات الله جل و علا بر خلقش یکی از اون نعمتهایی هست که انسان باید گذار اون باشه 254 مين حديث امام ترمزي رحمه الله ميقويات حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد على البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك 255 من حديث امام ترمذي رحمه الله میگوید حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي عبيده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مثله وقال يوم تجمع عبادك هر دو تا لفظ صحیح ثابته هم رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک و هم تجمع عبادک خب اینجا سه تا ادب داریم در این حدیث در این حدیث سه تا ادب از آداب خواب داریم که رسول الله علیه و السلام به ما یاد میدن اولی از آداب خواب این که ما رو دست رو طرف راست خودمون بخوابیم طرف راست یک طرف بخوابیم خصوصا طرف راست خصوصا نه اینکه حرام کسی به دست چپ بخوابه یا مثلا کمرش یا شونهاشو به زمین بذاره نه به طرف راست خوابیدن سنته و رسول الله هم علیه و سلام دارن بهش توصیه میکنن دوم از آداب خواب این که کف دست راست را زیر سرمون بذاریم کف دست راست دوم کف دست راست را بذاریم زیر سرمون و سومی هم این دعا را به هنگام خواب بگیم قبل از اینکه بخوابیم زمانی که دستمون رو زیر سرمون میذاریم این دعا بگیم ربی یعنی ها تنی عذابک یعنی مرا در پناه خودت قرار بده از عذابت نجات بده از عذابت وقایه کن مرا از عذابت نجات بده قینی عذابک یوم تبعث عبادک اون روز بعثی که همه مردم در اون روز رستاخیز در صحنه محشر جمع میشن و بعد به طرف پل سرات کشنده میشن بارلاها از تو نجات میخواهم خب رسول الله علیه و السلام اینجا بهمون یاد میدن استعانت جستن به الله جل و علا و به یاد آوردنش به هنگام خواب به هنگام خواب در تفسیر ما داشتیم فرمودی الله جل و علا در سوره زمر الله یتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمد في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت فيمسك التي قضا عليها الموت الله يتوفى الانفس کسانی که میخوابن الله جل و علا زمانی که روحشون قبض میشه بعضی ها اجازه میده که روحشون برگردانده بشه و بعضی ها را نگه میداره فیمسک التي قضا عليها الموت اون که باید بمیره دیگه روحش بر نمیگرده میمیره تو اون خواب یکی از انواع مرگ حالا غیر از غرق شدن و غیر از کشته شدن در معرکه و الی آخر یکی از انواع مرگ رو الله جل و علا به ما یاد میکنه و اونمی که به هنگام خواب روح دوباره به تنت بر نگرده و سرت را میذاری از الله جل و علا حسن خاتمه بخواه از الله جل و علا این رو بخواه که تو را در وقایع از عذابش قرار بده تو را عذاب نده این توصیه رسول الله علیه الصلاه و السلام متوسل شدن به الله جل و علا خصوصا اون روز رستاخیز که پناهی جز الله انسان ها ندارن مخلوقی نداره در اون روز هیچ پناهی نیست جز اون کسی که الله جل و علا پناهش بده پس سنته که این ذکر را ما یاد بگیریم هرچند که در بعضی از سرخ روایت هم اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم هم یاد دادن بهمون زمانی که هم بیدار بشیم این ذکر را بگیم زمان بیدار شدنمون بازم بیاد روز محشر و روز رستاخیز باشیم در بعضی از حدیث اومده حالا خواهیم گفت حالا ما اون اسکار خواب و آداب خواب رو همه خواهیم گفت ان سعی میکنیم همه که نه ولی خب تا که میتونیم از اون آدابی که اومده در مورد خواب که از رسول الله علیه و سلم در احادیث صحیح ثابت هست خواهیم گفت مثلا همین یاد محشر را ما به هنگام بیدار شدن از خوابم داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم همون یاد دادن که این ذکر را بگیم الحمدلله الذي احیانا ما اماتنا شکر و سپاس الله جل و علا بر این زندگانی که به همون داد بعد از اون مرگمون خوابمون و الیه النشور و همه هم در روز محشر جلو الله جل و علا خواهیم ایستاد همه هم حشر میشیم جلو الله جل و علا در روز قیامت خب هم ایمان به روز آخرت هم بیاد آوردن روز آخرت هم توسل و استعانت به الله جل و علا به پناه دادنمون در اون روز که خودش بهمون پناه بده خب الان ما بحث بیاد آوردن روز آخرت و این ایمانی که به روز آخرت داریم قبل از خواب داشتیم بعد از بیدار شدن هم داریم به هنگام نماز خوندن شب هم داریم هنگام نماز خوندن شب در دعایی که رسول الله علیه و السلام نماز را باش در تهجد شروع میکرده. ثابت است که رسول الله علیه و السلام قبل از اینکه فاتحه رو بکنه به جای وجهت و کار دیگر که اومده این دعا را میگفتن رسول الله علیه و السلام قبل از سوره فاتحه ده بار سبحان الله میگفتن ده بار الحمدلله ده بار الله اکبر و ده بار لا اله الا الله و ده بار استغفار ده بار استغفار پنج تا ذکر سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله استغفر الله ده بار اینا رو میگفتن بعد اینم میگفتن اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني و بعد میگفتن چنین در بعض از سرخ روایت اومده اعوذ بالله من ضيق المقام يوم القیامه از اون روز روز حساب کتاب به الله پناه میبرم سپس ده بارم این ذکر را میگفتن اللهم انی اعوذ بك من الضیق یوم الحساب اللهم انی اعوذ بك من الضیق ده بار اللهم انی اعوذ بك من الضیق اعوذ بك من الضيق. بار الله به تو پناه میبرم از تنگی و تنگنای روز حساب و کتاب روز دلتنگی ها روز سختیه بار الله به تو پناه میبرم رسول الله علیه و سلم با اون مقامش به الله پناه میبره از عظمت اون روز از اون هولناکی و سختی اون روز روز حساب و کتاب روز محشر خب پس شب که شد فراموش نکنیم بیاد روز آخرت باشیم خصوصا به هنگام خواب و به نماز شب زمانی که بیدار میشیم در نماز شب و به هنگام بیدار شدن فراموش نکنیم غیر از اون از کار صبحگاه و شامگاهمون شامگاه رسول الله علیه و به بهمون یاد دادن که اگر از کارمون رو گفتیم شامگاه بعد از نماز انس این ذکر رو فراموش نکنیم اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير وإليک المصیر صبحگاهمون شامگاهمون با سعانت به مرگ و زندگانی ما به دست توس بار و مسیرمون هم طرف تو شامگاه ولی صبحگاه نه اینطوری میگفتن اللهم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک النشور همون چیزی که بعد از اینکه از خواب بیدار میشدن میگفتن در صبحگاه هم همینطور زمانی که از خواب بیدار میشدن میگفتن الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور و اینجا هم همینطور و الیک النشور اونجا و الیه به هنگام بیدار شدن از خواب و به هنگام صبحگاه در اسکار صبحگاه بعد از نماز صبح میگفتن اللهم بک اصبحنا و بک نحیا و بک نموت و الیک النشور و الیک النشور اینا همه یاداوری های چیه روز قیامت روز حشر روز حساب و کتاب 256 مين حديث امام الترمذي رحمه الله میگوید حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت وأحيا اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور حذیفه رضي الله عنه میگوید رسول الله صلى الله عليه وسلم زماني که می بفراشش برخت خوابش میگفتن اللهم اللهم همون گفتن یا الله هست که یا یا ندا درش حذف شده یا حذف شده و به جای یا از باب ندا میم آخرش اومده میم مشدد اللهم میم آخرش به جای اون یایی که در اولش هست بعضی اشتباه میکنن در دعاشون میگن یا اللهم نه اللهم جای یا اون میم آخرش به جای اون یای اولی هست از باب ندا یعنی یا الله یعنی بار لاها اللهم بسمیکه یعنی با نام تو عموت و احیا با نام الله جل و علا من همیشه هم یادآوری میکنم خصوصا در بستن با بسم الله لباس پوشیدن با بسم الله خوردن با بسم الله اینو فراموش نکنیم شیطان و شریک رخت خوابت نکن شیطان و شریک خونت نکن شریک غذات نکن نزار شیطان نزدیک بشه و چقدر تو قدرت داری با نام الله و توحیدت نام الله را بیاری شیطان نمیتونه نزدیکت بشه سرت گذاشتی به الله جل و علا استعانت جستی بهش روی وردی الله جل و علا تو را پناه میده تو را در حرز خودش قرار میده برات پاسبانان و نگهبانانی از ملائکه قرار میده شیطانی نزدیکت نشه با نام الله خوابیدی با نام الله در را بسی به خاطر همین رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند دری که با بسم الله بسته بشه شیطان نمیتونه باز بکنه سفره ای که تو با بسم الله غذا تو باش آغاز کردی شیطان نمیتونه سر سفره بشینه عظمت نام الله جل و علا و ضعف شیاطین در مقابل الله جل و علا تو بزرگترین سلاح رو داری در مقابل شیاطین الله خصوصا زمانی که تو با توحیدت بهش استعانت میجویی میگی بسم الله اموتو و احیا مرگم زندگیم به دست الله شاید الانم سرم گذاشتم مردم الانم که زنده ام دارم میگم الله جل و علا اگر یاریم نده نمیتونم بهش استعانت بجویم مرگم و زندگیم به دست الله و اذا استيقظ زمانی که رسول الله علیه و سلام بیدار میشدن چنین میگفتن الحمدلله لله الذي احیانا بعد ما اماتنا شکر و سپاس الله جل و علا از اینکه ما را زنده کرد بعد از اینکه ما را میراند بعد از مرگمون و الیه النشور نشر و حشرمون رستاخیزمون به دست الله جل و علا اون زمانی که بخواهد همه اینها افتقار بندگی به درگاه الهی و حاجت و نیاز به درگاهش و اون تزلل و اون ابراز حاجت و نیاز به درگاه الله جل و علا ما محتاجتیم حتی در این خوابی که میخوابیم انسان نباید از ذکر الله جل و علا غافل باشه چه در خواب و چه در بیداری میخوای بخوابی با نام الله جل و علا بخواب 257 مين حديث 257 مين حديث امام الترمذي رحمه الله مقياد حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل وراه عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يصنع ذلك ثلاث مرات أمني عائشة رضي الله عنها روش خواب رسول الله عليه الصلاه والسلام بهم بهمون یاد امام ترمذی ابتدا شروع کرده دست راست خوابیدن حالا قبل از اینکه دست راستمون بخوابیم حالا به حالت نشسته یا دراز کشیده امین عایشه قبل از اون دست راست دراز کشیدن که آخرین سخنانمون اون باشه قبل از اون بهمون این یاد میدن که قبل از اینکه بخوابیم زمانی که رسول الله علیه الصلاه و السلام می اومدن به فراششون به رخت خوابشون هر شب هر شب یعنی این نهار نمیکرد کل لیله اولین کاری که میکرد جمع کفیه هرچند که قبل از این یه چیزای دیگه هم داریم حالا میاد در احادیث بعد حالا اینجا به ترتیب نیست رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که میمد به فراششون رخت خوابشون دو تا کف دست و جلو روشو میذاشتن دو تا کف دست چنین میذاشتن جلو روشون بعد میگه فنف ففیهما بعد نفت میکرد نفت یعنی چی نفت یعنی زبان را لای دندون گذاشتن دو تا دندون زیر و بالا بعد تف کردن میان این دو تا دندون از زبان نه اینکه توف بیرون بیاد توف بیرون نمیاد نفت این یک توفی خیلی کم شاید بیرون بیاد با اون هوایی که ما داریم به بیرون میدیم رسول الله علیه و سلام دو تا کف دستش رو جمع میکرد و بعد نفت میکردن یعنی هوا رو بیرون میدادن زمانی که زبان رو لای دو تا دندون زیر و بالاش گذاشتن بعد میخوندن تلاوت میکردن و قرأ فیهما میخوندن در دو تا کف دستشون قل هو الله احد از اول تا آخر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تلاوت بکنیا نه بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله نه درک معنا توش هست و نه استعانت با الله جل و علا نه پناه بردن هیچی توش نیست بدون که چی داری میخونی بدون که داری به الله جل و علا متوسل میشی قل اعوذ برب الفلق پناه میبرم به الله آفریدگار اون فلق اون صبحگاه اون خورشیدی که دنیا را روشن میکند پناه ببر به الله جل و علا اون عظمتش قل اعوذ برب الناس پروردگار همه مردم بدون که چی داری میخونی با دقت بخون تلاوت کن مومن عایشه داره میشنوه کنارشه میشنوه که رسول علیه السلام چی داره میخونه نه که تو دلت بخونی زیر زبانت بخونی نه بخون تلاوت کن بعد چیکار میکنه رسول علیه السلام ثم مسح بهما ما سپس بعد از اینکه بار اول خوندن اول نفت میکردن بعد میخوندن بعد از سرشون صورتشون و دست و پا و تمامی تن می کل جسدشون و اون دستشون میکشیدن کل جسد مستطاع من جسد یعنی تا جایی که دستش میتونست بکشه از تنش میکشید این چیه حرزا این پناهه داری متوسل میشی به الله جل و اون عظمتش با اون آفریدگاری و پروردگاریش که تو را در پناه قرار بده از شر شیاطین از هیچ طرفی نتونن وارد بشن بر تو کل جسمت حمایت بشه حرزی گذاشتی بر تمامی تنت با این ستا قل یبدأ بهما رأسه اول سر شروع میکرد و وجه سپس صورت و ما اقبل من جسد هر چیزی که از جسدش زیر دستش میومد یعنی تمامی جسدش رو جسمش رو رسول الله علیه و السلام حرز میدادن با این ستا قول یصنع ذلك ثلاث مرات سه بار این کار تکرار میکردن حالا بعضیا اول قرآن میخونن بعد نفت میکنن یعنی بعد میدمن در کف دستشون اون چیزی که تو حدیث اومده این روش خوابه اون برای رقیه اینجا ولی برای رقیه نیست اینجا برای حرزه برای خوابه یعنی قبل از خواب رسول الله علیه الصلاه و السلام به این ترتیب ام عایشه رضی الله عنها به ما یاد میده که این چینی رسول الله علیه الصلاه و السلام میخوابیدن کف دستشون جلو صورتشون میگرفتن و نفس میکردن بعد این سه تا قول رو میخوندن تلاوت میکردن تمام بدنشون میکشیدن سه بار این کار تکرار میکردن و این عظمت برکت سه تا سوره با این کوچیکیشه بر انسان و عظمت این سه تا سوره در حفظ انسان و در برکت که الله جل و علا گذاشته در این سه تا سوره که انسان ازش غافله و خصوصا اینکه در این سه تا سوره سوره ناس انسان پناه میبره از هر نوع وسوسه سوره فلق از هر نوع حسادت چش زخمی که هیچ کدوم از ما در امان نیستیم از چش زخم حسادت خیلی مهمه زمانی که ما این سوره رو میخونیم توجه معناش داشته باشیم و من شر حاسد اذا حسد تو در اون شب و روز در امان نیستی از حسادت دیگران بالاخره هر کدوم از ما یک نعمتی داریم که مورد حسادت واقع بشیم یکی به خاطر پولش یکی به خاطر رفتارش یکی به خاطر خندهش اصلا مورد حسادت واقع میشه همه ما نیازمندیم که الله جل و علا از شر این بدی ها ما رو الله جل و علا نجات بده من شر ما خلق از هر هر چیزی که الله آفریده از شیاطین جن و انسش ما نیازمند این سوره هستیم و باید بدونیم که چی داریم از الله طلبیم؟ در کنار خوندن این سه تا سوره حالا اینجا امام ترمیزی نیورده ولی خب قبلا هم اشاره شد به حدیث ابو هرره رضی الله عنه و اون زمانی که شب پاسبانی میداد از بیت المال و الی آخر که شیطانی میاد جنی میاد دزدی میکنه و بهش یاد میده که آیت الکرسی بخونه و بعد رسول الله علیه سلم هم بهش میگه که که و هو کذوب راست گفته بهت اون جن هرچند که دروغگو هست در همون حدیث یه چیزی رسول الله صلی الله علیه و در فضیلت آیت الکرسی چون اینجا نیورده حدیثش طولانی هم هست رسول الله علیه و سلم به ابو هریره رضی الله عنه و غفر الله له و لامه یک توصیه میکنه و یک چیزی میفرمایه غیر از اون حرفی که جنی بهش زده بود رسول الله علیه و سلم میگه لن یزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح نکنید برکت این ستا سوره یه طرف آیت الکرسی هم در کنارش لن یزال علیک من الله حافظ یعنی تو آیت الکرسی رو خوندی قبل از اینکه بخوابی همچنان بر تو حفظی از الله هست الله جل و علا فرشتگان را برای حفظ تو حمایت از تو نجات تو از شر شیاطین همچنان الله جل و علا نگهبانانی برای نجاتت برای حفظت میفرسته الله تو را حفظ خواهد کرد با آیت الکرسی خوندن که بزرگترین آیه قرآن عظیمترین آیه قرآن که همیشه هم تأکید میکنم بر فهم معناش و تدبر در معنای این آیت الکرسی ولا يقربك شیطان شیطان نمیتونه نزدیکت بشه این آیت الکرسی رو خوندی حتی تصبح تا اینکه صبح بشه بیدار بشی این اسکار اسکار خواب را کم نگیریم اسکار بزرگیان عظیمیان معناش بزرگه و درش بندگی هست درش اقرار به ضعف درش کمک جستن از الله جل و علا 258 مين حديث امام الترمذي رحمه الله ميقويات حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ وفي الحديث قصة حديثي که اینجا داریم من همه صحيح خصوصا حديث قبلی بخاریه این حدیث حديث حديث حدیث بعدی مسلمه كما که رحمه الله ورده همه صحيح در این عبد الله بن عباس رضي الله عنهما میگوید که رسول الله عليه و والسلام شبی خوابیدن خواب رفته ولی نه خواب مثل ما چنانچه خود رسول الله علیه الصلاه و السلام میفرمایند چشم میخوابه ولی دلم بیداره خواب من با خواب شما متفاوته به همین میگه که ابن عباس رضی الله عنهما رسول الله علیه السلام چششو بستن و صدای نفسش اومد نفخ یعنی صدای نفس صدای از سینه شنیدن انگار که خوابه انگار که خوابه و کان اذا نام نفخ یعنی زمانی که میخوابید یعنی نو خوابی که داشت رسول الله علیه السلام صدای نفسش میومد یعنی گمان برده ابن عباس رضی الله عنهما که رسول الله علیه السلام خواب رفتم که خواب نبودن گفتیم فاتاه بلال بلال اومدن فاذنه بالصلاه و از رسول الله علیه و السلام بلا رضی الله عنه اجازه گرفتن که اذان بگن برای نماز صبح فقام رسول الله علیه و السلام بلند شدن و و ولم یتوضا بلند شدن نماز خوندن و وضو نگرفتن و گفتیم چرا وضو نگرفتن رسول الله علیه الصلاه و السلام 259 حديث امام الترمذي رحمه الله ميقويات حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن, عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا آوى الى فراشه قال الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا واوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي انس بن مالک رضی الله عنه میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که به فراششون میومد رخت خوابشون میومدن بخوابن این چنین الله را ستایش میگفتند این دعای شکر و سپاس بر زبانش جاری میشد میگفت الحمدلله شکر و سپاس الله جل و علا بر اون غذایی که به ما عطا کرد الذي اطعمنا اون اللهی که بهمون خوراک داد غذا داد که بخوریم و سقانا و آبی نوشیدنی داد که بنوشیم و کفانه و ما را کفایت کرد هم کفایت از اون آب و غذا و از اون لباس و هر حاجتی که داشتیم و هم از اون شرهایی که از ما دفعشون کرد از شر شیاطین جن و انس کفانه و آوانه و معوایی هم به ما داد جایی خونه ای که اونجا بخوابیم فکم من لا کافیه له چقدر هستن که الله کافیشون نیست چون به الله پناه نمیبرن از الله نمیخواهن چقدر هستن که فقیرن زیر سخت نخوابیدن چه از حیوانش و چه از انسانش این شکر نعمت الله جل و علا و نعمت الله را به چش داشتن یه گفتیم سر خوشبختیه الله را خوب دیدن های الله را به چش آوردن چقدر هستن که کفایت نیستن نه غذای کافی دارن نه نوشیدنی و نه جایی برای خواب ولا مؤوی و نه معوایی دارن نه جای خوابی دارن ولی ما داریم و این بچش موردن آوردن نعمت ها هست قبل از خواب انسان الله را و اون نعمت هایی که بهش داده را انسان بیاد داشته باشه دویست و شستمین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا الحسین بن محمد الجريري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله ابن رباح عن ابي قتاده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا عرس بليل اضطجع على شقه الايمن واذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع راسه على كفه ابو قتاده رضي الله عنه میگوید رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم شاب شب بخاب بخوابید راسش دست اضطجع على شقه الايمن به راسشون رسول الله عليه الصلاة والسلام میخوابیدن و اذا عرس قبیل الصبح اگر نزدیک نماز صبح بود نزدیک نماز صبح اول وقت اگر میخوابیدن راحت میخوابیدن دستشون رسول الله علیه و السلام میذاشتن زیر سرشون دست راستشون و به طرف راست میخوابیدن ولی اگر نزدیک نماز صبح بود رسول الله علیه و السلام آرنجششون میذاشتن روی زمین و سرشون راحت رو زمین نمیذاشتن بلکه تکیه میدادن روی ساق دستشون آرنجشون بر زمین و ساق دستشون به بالا و دستشون میذاشتن رسول الله علیه و السلام زیر سرشون که خواب عمیق نداشته باشن این دو نوع نحوه خواب رسول الله علیه و السلام که اینجا امام ترمذی اینجا یاد میکنه از شمائل رسول الله علیه و السلام از آدابش از نحوه زندگی رسول الله علیه و السلام هرچند که اینجا خب ما نیاز داریم که احادیث دیگه هم اینجا یاد کنیم فقط از کنارش رد بشیم چون استقصا نکرده همه احادیث را نیبرده ما احادیثی که در این باب در بحث خواب اومده و بیدار شدن را خواهیم گفت اولیش که خیلی مهمه و خصوصا توصیه رسول الله علیه الصلاه و السلام به علی بن ابی طالب و فاطمه رضی الله عنها دخترش است به علی و فاطمه رضی الله عنهما زمانی که اومدن گلایه کردن خصوصا دخترش دختر رسول الله علیه الصلاه و السلام فاطمه رضی الله عنها گلایه کردن از سختی زندگی و اینکه خدمی لازم دارن و الی آخر رسول الله علیه و السلام توصیه به دخترش میکنه که در مقابل خدم نگرفتن این دعا رو بکنه الله جل و علا اون توان رو بهش خواهد داد که دیگه نیازمند خدمی نداشته باشه خدمتگذاری نداشته باشه اون دعا هم در قالب ورد ذکره رسول الله علیه الصلاه و السلام به علی بن ابی طالب ده فاطمه رضی الله عنهما میگوید الا ادلکم علی ما هو خیر لكم من خادم بهتون یه چیزی یاد ندم که از خدمتگزار بهتره خادمی که براتون خدمت بکنه آیا بهتون نگم اون چیزی که بهتر باشه از اون چیزی که از من خواستید اذا اخذتما مضاجعكما او آویتما الى فراشكما در صحیح بخاری اینچنین اومده فسبح 33 33 بار تسبیح بگید یعنی بگید سبحان الله واحمد 33 33 بار هم بگید الحمدلله و کبر 34 و 34 بار هم بگید الله اکبر سی و چهار بار الله اکبر و در بعض از روایت ها آمده سی و سه بار ولی خب این کامل سی و چهار بار کامل این سه تا با هم شد صد بار فهو خیر لکم من خادم این ذکر برای شما از خادم و گذار بهتره پس از جمله از کار خواب گفتن این سه تا بود سبحان الله الحمدلله الله اکبر از جمله از کار خواب که در حدیث ابو هریره رضی الله عنه اومده و غفر الله له و لامه که میگه رسول الله علیه الصلاه و السلام فرمودن اذا آوى احدكم الى فراشه فلينفضه بداخلة ازاره فانه لا يدري ما خلفه عليه از آداب خواب قبل از اینکه حالا ما وردمون ذکرمون شروع کنیم رخت خوابت اومدی رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر یکی از شما آمد به رخت خوابش تکون بده رخت خوابش فلینفضه خصوصا اینجا رسول الله علیه و آله اشاره میکنه به داخلت ازاره یا خود اون فراشو تکون بده من یادم هست در مدینه یکی از دوستای ما حریص بود بر این کار سبحان الله اومدیم که بخوابیم اون فراش هم بلند نکرده بود رخت خوابش بلند نکرده بود اون فراش خوابش انداخته بود اون روز این پتو رو جمع نکرده بود اون پتویی که روی خودش رو میداد اومد این پتی رو بلند کرد گفت بسم الله یک ماری پرید اینجا رسول الله علیه و سلم توصیه میکنه میگه فانه لا یدری ما خلفه علیه تو نمیدین رخت خوابت کی اومده ماری اومده جنی اومده بسم الله بگو تکون بده و این سنتی هست که رسول الله علیه و سلم اینجا داره بهمون یاد میده من این چیزم دارم میگم نه که کسی به من بگه نقل بکن نه با چشم خودم دیدم یعنی با چشم خودم دیدم ماری پرید از وسط اون رخت خوابی که اونجا اون دوست من انداخته بود با هم بودیم تو یک اتاق ثم ليضطجع على شقه الايمن پس اولین کاری که انسان میکنه اینه بعد از اون بحث بقیه از کار میمونه خصوصا اون سه تا قل خوندن و نفس کردن و کف دست دمیدن و بعد خوندن و تلاوت کردن و به بدن کشیدن و بعد با بقیه از کار خصوصا به دست راست خوابیدن خصوصا اینجا رسول الله صلی الله علیه و میگه ثم ليضطجع على شقه الايمن سپس دراز بکشه بر دست راستش ثم ليقول سپس بگه بسمك ربي بازم بسم الله بسم رب یعنی با نام تو استعانت میجیم یا الله یعنی به تو استعانت میجیم بار الله کمک میطلبم وضعت جنبی اون طرف بدنم این طرف بدنم و گوشه تنم و جانم بر زمین گذاشتم و بک ارفعه تنم و جانمم با نام تو از زمین بلند میکنم تو هستی که مرا بلند میکنی زنده میکنی ان امسکت نفسی فرحمها اگر قبض روحم کردی که دیگه روحم بر نگرده بار الله مرا مشمول رحمتت قرار بده اینم سکت نفسی فرحمها و این ارسلتها فاحفظها اگرم بازگردن روحم به دوباره بار الله تو مرا حفظ کن به بما تحفظ به عبادك الصالحین چنانچه بندگان صالحت رو حفظ میکنی نه هر گونه حفظی نه حفظ بندگان صالح سبحان الله این شیخ عبدالرزاق عباد الله حفظش بکنه تعریف میکنه میگه یکی از از اون سربازانی که دوربر حرمن برای اینکه کسی مثلا پارچه های کعبه را قیچی نکنه و الی آخر میگه کنار حجر اسود ایستاده اونجایی که ملتزم یعنی بین در بین حجر اسود حالا این از قدیم تعریف میکنه حالا خودش تعریف کرده به شیخ عبدالرزاق میگه که اون سرباز روزی از روزها شنید یه کسی اونجا ایستاده میگم سبحان الله منم یه طوری بود که دقت میکردم که این چی میخواه اونجا سفت و سخت محکم چسبیده هی اصرار میکرد بار الله فرزند میخوام بار الله فرزند بار الله فرزند بهم بده فرزند بهم بده هی التماس میکرد میگه سالیان سال گذشت یهو یک صدای شنیدم هم سرباز میگه میگه صدای شنیدم این صدا غریب نیست دیدم که داره میگه خدایا فرزندم هلاک کن نابودش کن بکشش والله هلاکش کن هلاکش کن هلاکش کن خیلی ناراحت شدم خیلی ناراحت شدم بعد اومدم یک گوشه دستش گرفتم گفت بیا بیا بیرون با تو کار دارم میگه دستش گرفتم اومدم از کنار کعبه به اون باش صحبت بکنم بهش گفتم حالا خودش حالا بیادشه میگه خصوصا خب این صداش اصلا تو ذهنم مونده بود یعنی گفتم تو نبودی چندین سال قبل 15 20 سال قبل تو اومدی بودی اینجا از الله جل و علا دعای فرزند میکردی گفت که بله گفت که تو هم الان اومدی از الله میخوای که فرزند رو از تو بگیره گفت که بله گفت که سبحان الله اونجا اشتباه اینجا هم اشتباه همون اشتباه داری تکرار میکنی اونجایی که دعا کردی اشتباه کردی در اون دعات چرا نگفتی بار لا فرزند صالح بهم بده اشتباه کردی گفتی فرزند میخوام نگفتی صالح الانم به جایی که بگی الله هدایتش بکنه داری میگه بار لا هلاکش کن خب هدایتش کن میگه خب پس رو بر بگرد و اونجا دعای هدایت کنم میگه آوردمش اونجا دیگه چسبید دعای هدایت بر الله هدایتش کن میگه رفت چندی نکشید یعنی یک سال هنوز نگذشته بود مدتی نگذشت که اومد با بچه دست بچه‌شو گرفتی بود بعد میگه این بچه خب، به پسرش میگه رو بگو به این سرباز بعد میگه که بله چی شده قصه چیه میگه نمیدونم قصد معصیت و گناه و اینا داشتم تو خودم تو زمزمه خودم نمیدونم الله یه دفعه ظاهرا همون لحظه بوده که پدرم اینجا دعا میکرده میگه یه دفعه متحول شدم نور هدایت تو دلم افتاد که از کارم معصیتم توبه بکنم فقه دعا صاحب بدونیم چی داریم دعا بکنیم یاد بگیریم از دعای رسول الله علیه و السلام این دعا را کم نگیر فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحی روحم اگر برگردوندی من رو حفظ کن با اون روح چنانچه بندگان صالحت رو حفظ میکنی این کرامت را به من بده تو از کی میخوای از کریم من نان میخوای قوا اگر بیدار شدی فلیقل اگر کسی بیدار شد این ذکر را بگه الحمد لله الذي عافانی في جسدي حمد و شکر و سپاس الله جل و علا در مقابل معافات تنی سالم الحمد الذي عافانی في جسدی ورد علي روحي روحی روحم برگردون و اذن لی ذکره و اجازه داد منم این سپاس را بر زبان بیارم الله جل و علا اجازه داد که من اینجا نامش را بر زبان بیارم و این شکل سپاس را بر زبان بیارم این نعمت ها سخن گفتنم نعمت این چندمی بود دومی در این دومی هم ذکر خواب هم ذکر بیدار شدن هم ذکر هنگام خوابیدن هم ذکر بیدار شدن از جمله احادیث که درش از کار قبل از خوابه از جمله احادیثی که داریم قبل از خواب رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمان چنانچه در حدیث برا اومده رضی الله عنه اذا اتیت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاه اولین کاری که میکنی قبل از اینکه بیای به فراشت وضو بگیر از سنت های خواب سنت های خواب قبل از خواب وضو گرفتنه اذا اتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاه اول وضو بگیر هم وضویی که برای نماز میگیری یعنی وضو شرعی نه وضو لغوی ثم اضطجع على شقك الايمن سپس دست راست بخواب ثم قل سپس این دعا را بخون این سومین دعایی که به سمت راست ما میگیم سومین دعایی که امشب داریم که به سمت راست زمانی که سرمون میذاریم میگیم اللهم اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك من بالا تسلیم امر هم صورتمو گذاشتم به تسلیم امرت امر خودم به تو سپردم فوضت امری الیک و الجات ظهری الیک پشتبانم توی بار الله به تو پناه بردم رغبتن و رهبتن الیک هم رغبت هم خواستن و هم ترس هم محبت هم ترس و رهبتا الیک میترسم بار الله هم امید دارم طمع دارم به رحمتت هم از عذاب و عقوبتت میترسم یعنی پناه بده مرا از عقوبتت مرا مشمول رحمتت قرار بده لا ملجا ولا من منك الا اليك نه ملجا جای پناه و نه منجا جای نجات کسی نیست نه مرا نجات بده نه کسی هم هست که مرا پناه بده هیچ راهی برای پناه و نجاتم نیست از تو و خشمت و عقوبتت و عذابت جز به خودت منک الا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک هیچ راهی هیچ کسی هم نیست نه برای فرار نه برای هم نجات کسی ندارم که بتونه منو پناه بده از خودت از عقوبتت و از عذاب جز خودت بار الله مرا پناه بده اللهم آمنت بكتابك الذي انزلت و به نبیک الذي ارسلت اینجا توسله به اون ایمانی که داریم به قرآن به اون ایمانی که داریم به وحیی که بر رسول الله علیه و سلم شده اللهم آمنت بکتابک الذي انزلت و به نبیک الذي ارسلت به این پیغمبری که فرستادی ایمان به پیغمبران و خصوصا رسول الله علیه و سلم خب پاداشش این ذکر را گفتی پاداشش فان مت من لیلتک اگر اون شب تو بمیری خصوصا این ذکر معنا یاد داشته باشی که چی داری میگی فان مت من لیلتك فانت على الفطره الله اکبر فانت على الفطره میدونی چی ما من مولود الا یولد على الفطره بچه وقتی که به دنیا میاد روی فطرت پاکه خداشناسیه یک پرستیه گناهی نداره و نه گناهی بر دوش داره پاک تو اگر بمیری اون شب پاک میمیری چه فضیلتیه نه بعد انسان کوتاهی بکنه بعد این کار هم حفظ نکنه خیلی فضیلت بزرگی یعنی تو پاک بمیری اون شب با یک ذک گفتن خیلی حرفا این حسن خاتمه از و جعلت آخره ما تتکلم به و اینم حدیثم در بخاری و مسلمه این سخنم بذار آخرین سخنت قبل از خواب باشه آخرین چیزی که میگی این ذک باشه این ذکر را بگو تا اینکه اگر مردی اون شب بر فطرت مرده باشی و گفتم حسن خاتمه هست الله به هممون این توفیق را بده که با حسن خاتمه از دنیا بریم برابل عازب رضی الله عنه میگه خب رسول الله علیه و این ذکر رو به من یاد دادن برای اینکه حفظ کنن گفت خب بالا بگو تو میگه گفتم بعد رسیدم و به جایی که بگم و به نبی کلدی ارسل گفتم و به رسول کلدی ارسل گفتم من این چنین چیزی به نگفتم من گفتم و به نبی کلدی ارسل نگفتم به رسول رسول و نبی هر دو تا پیغمبرن ولی اینکه رسالت بالاتر از نبوت رسالت یک شریعت خاصی مستقلی داره اون پیغمبر رسول الله علیه و سلام گفت من گفتم پیغمبر نگفتم رسول من گفتم و به نبی کلدی ارسل نگفتم به رسول کلدی ارسل خب اون اینجا توجهش به چی بود اینکه هم سیاق متزم باشه مناسب هم دیگه و به رسول کلدی ارسل بیشتر به اون رسالت میخونه و شأن رسالت هم بالاتره خب اجتهاد کرد اینجا این نبی که رسول الله علیه و سلم بهش یاد داده بود با رسول عوض کرد گفت که نه خب این چی میرسونه این تعلیم رسول الله صلی الله علیه و سلم این که اسکار توقیفیه اجتهاد نکن جیب خودت در نیار اون چیزی که رسول الله علیه و سلم بهمون یاد دادن باید بهش کفایت بکنیم اکتفا بکنیم مثل خیلی ها تو سلوات ابراهیمیشون الله چه در نماز جنازه چه در نماز فرضشون الله صل علی سیدنا محمد از کجا آوردی سیدنا محمد پیغمبر یاد داد علیه السلام در هیچ حدیثی شما لفظ سیدنا ندارید هیچ حدیثی که صلوات ابراهیمی درش سیدنا باشه این من در آورده توه روز قیامت هم در مقابلش حساب و کتاب میشی حق نداری که به اون چیزی که رسول الله صلی الله علیه و بهت یاد داده که خیر الکلام و خیر الهدی و هدی محمد صلی الله علیه و سلم بهترین روش روش رسول الله علیه و سلم هست و بهترین ذکر اون چیزی که رسول الله علیه و سلم به ما یاد دادن تو اجازه نداری نه لفظی را اضافه بکنی نه عوض بکنی چنانچه اینجا در این حدیث داریم اجازه نده. حدیث هم در بخاری و مسلمه و به صحابی خودش هم داره میگه گوششو داره میگیره من گفتم بهت چی تذکر داره میده منظور از گوش گرفتن گوش حقیقی نیست منظور که یاداوریش میکنه یاداوریش میکنه که چی من گفتم ما به نبی کلدی ارسلت نگفتم و به رسول کلدی ارسلت در اسکاری که اومده اجتهاد نکن دقیق یاد بگیر حفظ کن و قبل از خوابت بگو از جمله احادیثی که داریم در بحث خواب اومده وارد شده از کار که صحیح هست قبل از خواب گفته بشه که یاد دادن به رسول الله علیه و اللهم خلقت نفسی و انت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية اللهم خلقت نفسي بارالله نفس مرا تو آفریدی اقرار به آفریدگاری الله جل و علا و انت توفاها مرگشم به دست توست لك مماتها و محیاها تو میمیرانی و تو زنده میکنی این احییتها فاحفظها اگر زنده موندم حفظم کن و این امتها فاغفر لها اگر من مردم مرا ببخش و بیامرز اللهم انی اسالک العافیه از تو عافیت میطلبم بارلاها از تو عافیت میطلبم یعنی مرا معاف کن از هر نوع درد و بلا و مصیبت و مریضی از جمله دیگه خواب اللهم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء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 والانجيل والفرقان اون کسی که وحی کرده از اون تورات و انجیل و قرآن که فرقانه اعوذ بکه پناه میبرم به تو بار الله من شر کل شیء انت آخذ بناصیته هر چیزی که امورش را به عهده گرفتی بار الله هر چیزی که آفریده ای اللهم انت الاول فليس قبلك شيء بار الله تو اولی قبل تو کسی نبوده چیزی نبوده و انت الاخر فليس بعدك شيء تو هم آخری و بعد تو هم کسی نخواهد بود اول آخر الله جل و علا و انت الظاهر فليس فوقك شيء و بار الله تو هم ظاهری بالای تو دیگه چیزی نیست یعنی الله جل و علا مباین از مخلوقاته الله جل و علا بالای عرشه ظاهر از مخلوقاته غیر از این مخلوقاتی که آفریده الله جل و علا دیگه چیزی نیافریده و قبل از الله هم چیزی نبوده الله جل و علا هم جدا از مخلوقاتشه اینها اقرار به عظمت الله جل و علا و اقرار به بالای عرش بودنش هست و انت الباطن فلیس دونک شی و تو هم باطنی یعنی به اسرار تمامی چیزها آگاهی یعنی علیمی به هر چیزی آگاهی به همه چیز اقضی عنا الدین اقلنا من الفقر لها اگر دین و بدهکاری داریم تو کمک کن یاری کن در قضای اون در ادای اون اقلنا من الفقر ما رو هم از فقر بینیاز کن این از جمله ادعیه هست که رسول الله علیه الصلاه و بهمون یاد دادن قبل از خواب از جمله احادیثی که داریم در بحث خواب رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایان اذا اخذت مضجعك من الليل فاقرا قل يا ايها الكافرون ثم نم على خاتمتها اذا اخذت مضجعك من الليل زمانی که خوابیدی اومدی روی فراشت بسرت رخت خوابت قل يا الكافرون رو بخون براءت از کفر براءت از شرک سوره کافرون توحید عملیه اخلاص توحید علمیه اعتراف به اینکه الله جل و علا سمد و یگانه و یکتا و خالق آفریدگار بی همتاست و اینجا هم کل کافرون اقرار به توحید عبادت میگه سپس بعد از اینکه خوندی بعد بخواب بعد از اینکه این سوره را خوندی فانها براءه من الشرك فانها براءه من الشرك این یعنی حرف رسول الله علیه الصلاه و السلام این سوره براءتی از شرک یعنی بخواب با براءت از شرک چون مشرک بهش برش حرامه از جمله احادیثی که داریم در بحث خواب از آداب خواب خوندن آمن الرسول هست که رسول الله علیه الصلاة والسلام میفرمایند من قرأ بالآیتین من آخر سورة البقره في ليلة كفتاه من قرأ بالآیتین آخر سورة البقره آخر سوره البقره آمن الرسول کسی بخونه کفایتش میکنه این آمن الرسول کفایتش میکنه از دفع شر و کفایتش میکنه از اینکه شبش خیر باشه رحمت باشه براش از جمله حدیثی که داریم در بحث آداب خواب حالا هرچند که بعضی ها جز آداب خواب آوردن بعضی ها جز از کار شامگاهش آوردن و بعضی ها هم خاص قرار دادن به اتراق کردن کسی یک جای اتراق بکنه من نزله منزلا فلیقل کسی که جای منزلگاهی گرفت حالا عامه سخن رسول علیه السلام و راه کسی منزلگاهی را گرفت بگه فليقل اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق پناه رب الله جل و علا و کلامش شر هر چیزی که آفریده رسول الله صلی الله علیه و بعد از این حدیث میفرماید فانه لن يضره شيء حتى يرتحل هیچ چیزی بهش آسیب نمیرسونه تا اینکه اون منزلش رو ترک بکنه و در روایتی اما لو قلت حين امسيت لم تضرك یعنی اما لو قلت حين امسيت اعوذ بكلمات الله التامات اگر شب این ذکر بگی امسیت شب شب هنگام این ذکر را بگی اون شب دیگه چیزی بهت آسیب نمیرسونه خصوصا این لفظ حدیث خیلی بهش استناد کردن که لو قلت حین امسیت یعنی اینکه این شامگاه گفته بشه را خصوصا وقتی که شخص جای اتراق میکنه جایی که میخواد بخوابه از جمله حدیثی که داریم فرموده رسول الله علیه الصلاه و السلام سوره تبارک هی المانعه من عذاب القبر حالا غیر از این اذکار و اون آیاتی که خاص خونده میشه و سوره کافرون از جمله سوره هایی که خونده میشه جز شب کاری به خواب نداره آداب شبه سنت که شبها سوره تبارک خونده بشه به خاطر این حدیث رسول الله علیه و السلام سوره تبارک هی المانعه من عذاب القبر سوره تبارک مانعی هست از عذاب قبر فضیلت سوره تبارک خوندن از جمله حدیث حديث من عائشة رضي الله عنها كان لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل رسول الله صلى الله عليه وسلم شاب نمي خابي تا سورة الزمر وبني إسرائيل تلاوت کنن سنته آخرین آداب شب نه آداب خواب حدیث جابر رضی الله عنه كان لا ينام صلى الله عليه وسلم حتى يقرأ الف لام من تنزيل السجده یعنی و تبارک الذي بيده الملك بس این چهار تا سوره شد اون سورایی که شب مؤمن سنته که بخونه سنت واجب نیست سنته که بخونه سوره تبارک خصوصا سوره زمر سبحان الله اونایی که مبتلا بودن به جنی که شب میاد دست پای انسان رو میگیره خیلی ها که مبتلا بودن بعد از التزام و پایبندی به این سنت دیگه اون مشکلشون برطرف شده یا اونایی که تو خونهشون مثلا جنا میان در میزنن میکوبن شب که تلاوت کردن سوره زمر خیلی ها زیاد میشدن از جنیان دیگه بعد از خوندن و تلاوت سوره زمر دیگه اون مشکلشون برطرف شده خاطر همینه که من میگم یعنی این ام عایشه هم تاکید میکنه میگه رسول الله علیه و السلام نمیخوابی تا سوره زمرشو بخونه و همچنین سوره بنی اسرائیل و آخرین سوره هم سوره الفلامیم سجده الف تنزیل سوره سجده خب اینها آداب شب و آداب خواب بود که در احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله از جمله احادیث آداب بیدار شدن حدیث عباد بن صامت هست رضی الله عنه که میگه رسول الله علیه الصلاه و السلام فرمودن من تعار من اللیل فقال حين يستيقظ کسی که شب شب هنگام بیدار شد خصوصا برای تهجد خوندن این چنین ذکری را بگه لا اله الا الله وحده لا شريك له تلا كنت فزيلة ذكر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هم حفظيت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر هم حفظيت ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انما هم حفظيت لا اله وحده لا شريك له که هم صبحگاه شامگاه میگیم سبحان الله هم که بعد از نمازها میگیم سبحان الله لله ولا اله الا الله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله خب اینو گفتی چی میشه ثم دعا سپس بگه رب اغفر لی بار الله هم را بیامرز غفر له الله گناهانش براش میامرزه غفر له فضیلت این ذکر و در روایت بازم اومده همین حدیث میگه او قال دعا استجیب له اگر دعا بکنه الله سجابت میکنه زمانی که این ذکر رو گفتی بیدار شدی از خواب این ذکر رو گفتی الله دعات را سجاوت میکنه فان قام فتوضا ثم صلا قبلت صلاته بلند شدم وضوشو گرفت نماز خوند الله جل و علا اون نمازش هم به درگاهش قبول میکنه دعاش مستجاب نمازش هم قبول به درگاه الهی خصوصا چون درش اخلاص هست گفتن این ذکر زمانی که انسان بیدار میشه از خواب درش اخلاص هست درش تعظیم الله جل و علا هست با این اذکار از جمله حدیثی که داریم حدیث عبدالله بن عباس هست رضی الله عنهما هرچه که درش ذکر نیست ولی خب یک یاداوری هست یکی از اون شبها که میگوید نزد رسول الله علیه و سلام بودم چنین انجام دادن میگه که بت لیله عند النبی صلی الله علیه و سلم فلما استيقظ من منامه شبی خوابیدم رسول الله علیه و سلم شب هنگام بیدار شدن اتب طهوره فاخذ سواکه فاستاک اومدن اون ظرف آب وضو رو برداشتن مسواک هم برداشتن مسواک زدن وضو گرفتن سپس این آیات را خوندن از سوره آل عمران ثم تلا هذه الآیات ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب تا میگه حتی قارب ان یختم السوره او ختمها تموم کرد آل عمران که نزدیک بود که تمام بکنه ثم توضا آب وضو برده بود مسواک هم زده بود این آیه را خوند بعد وضوشو گرفت فاتى مصلاه فصلى ركعتين ومهد اونجایی که نماز میخوند رکعت نماز خوند ثم رجع الى فراشه فنام ما شاء الله سپس اومد به فراشش دوباره رخت خوابش خوابید فنام خوابید ثم استيقظ ففعل مثل ذلك بیدار شد همون کار تکرار کردن اومدن اونجایی که وضو میگرفتن نگاه آسمون کردن و این آیات رو خوندن مثل سری قبل وضو گرفتن بعد اومدن دو رکعت نماز خوندن ثم رجع الى فراشه فنام سپس خوابیدن ثم استيقظ ففعل مثل ذلك سپس بیدار شدن بار سوم بعد بار چهارم ثم رجع الى فراشه سپس بازگشتن خوابیدن فنام ثم استيقظ سپس بیدار شدن چهار بار تکرار کرد میگه ففعل مثل ذلك دوباره همون کار رو تکرار کردن کل ذلك یستاک همه در هر اون چند باری که بیدار شدن مسواک زدن و یصلی رکعتین و هر گاه بیدار می شدن دور کتم نماز می خوندن ثم اوترا سپس نماز وترشون خوندن خب این از جمله احادیثی است که در روش خواب رسول الله علیه الصلاه و السلام اومده و یاد شده و بعضی از ادعیه هستن که رسول الله علیه و سلام یاد کردن ولی خب بعضی از جز شامگاه حسابش کردن بعضی از جز اسکار خواب و اونم ذکر استغفار اللهم انت ربي خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك علي وابو لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت این سید استغفاره که در صحیح بخاری اومده رسول الله علیه الصلاه و السلام میفرمایند ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه کسی که این ذکر را بگه اول روزش و یقین هم داشته باشه اگر در اون روز بمیره فما من یومه قبل ان یمسی قبل از اینکه شام بشه شب بشه فهو من اهل الجنه فهو من اهل الجنه پاداش این کسی که این ذکر را بگه اللهم انت ربی سید استغفار را بگه ولی معناش رو هم مثلا بدونا نه که فقط سر زبونی به عنوان یک برد ازش رد بشه و من قالها من اللیل کسی که شب بگه این ذکر بخاطر همین بعضی گفتن که جز از کار خوابه نگفت شامگاه نگفت مسا گفت که شب و هو موقن بها و یقینم داره به الله جل و علا فمات قبل ان یصبح فهو من اهل الجنه اگر اون شب شخص ببینه شب این ذکر را بگه شب بمیره اون شبی که این ذکر درش گفته از علامات حسن خاتمشه از اهل بهشته و این وعده را رسول الله صلی الله علیه و یاد میکنه از الله برای اون شخصی که این ذکر را بگه خب الان معناش اللهم انت ربی لا اله الا انت بار الله تو پروردگار منی معبود منی معبودی جز هم نیست خلقتنی مرا آفریدی و انا عبدک منم بندتم و انا على عهدك و وعدك ما استطعت من از اون چیزی که بر عهدم هست از اون اسلام و ایمان که بهش ایمان دارم تا جایی که میتونم برش سواری و پایبندی میکنم اعوذ بک من شری ما صنعت از شر اون گناهانی که انجام دادم بدیهایی که انجام دادم بار الله به تو پناه میبرم ابو لك بنعمتك علی در مقابل اون نعمتی که به من دادی بار الله اقرار دارم بهش و شکرگزار و سپاسگزارتم و ابو لک بذنبی فاغفر لی و اقرارم دارم به اون گناهی که انجام دادم بار الله مرا ببخش اشتباه کردم استغفارت میکنم فانه لا یغفر الذنوب الا انت گناهانم هیچ کسی جز خودت نمیامرزه بار الله مرا ببخش فاغفر لی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی الله مرا ببخش شب انسان این ذکر رو بگه این فضیلت رو خواهد داشت که با حسن خاتمه از دنیا بره اینها جز اذکار خواهی بودن که در احادیث اومده بودن و نباید هیچ کدوم از این اذکار را کم بگیری هم درش کفایته هم درش نجاته هم درش مجدگانی به بهشته هم بینیازی از احتیاج به هر خلقیه هم پرداخت بدهی و قرضته که الله جل و علا تو یاری میده بر اون همه اینها رو تو از الله خواستی مثلا شما دقت بکنید در اون 33 بار ذکری که رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد دخترش فاطمه رضی الله عنها میده اون 33 بار گفتن تسبیحات خب چرا رسول الله علیه و سلم این ذکر رو یادشون دادن این ذکر را بگید تا اینکه دیگه نیازی به خلقی از مخلوقات نداشته باشید الله شما کفایتتون بکنه در زندگیتون در رزق و روزیتون در اون توانی که الله جل و علا بهتون میده در اون کاری که در اون روز انجام میدید الله شما را بینیاز میکنه از هر خلقی نه خدمی لازم داری نه گذاری نه کنیزی نه برده هیچ دیگه لازم نداری کم نگیر این کار را و بدون این اذکار معانی عظیمی هم درش نهفته است خصوصا داشتیم در سوره زمر در انتهای تفسیرمون خصوصا در بحث تسبیح سبحان الله گفتن و عظمت الله را به جای آوردن و همچنین الحمدلله و لا اله الا الله والله اکبر اینها را بدونیم خیلی نزد الله جل و علا این اسکار عظیما و معانی بزرگم در بر دارن سبحانك الله بحمدك سبحان الله بحمده وصلى الله محمد وعلى محمد